kayune purwa sejati Ayana kembang ngok sasirebing sangiwang ngareka gumanto sing endalu jroning ratri dereng wonten kang cinarita amung sangiwang candra ing micil saking mertolarsa ya jagat dumita tase kang mantiwan diwasane sangiwang surya neng nata wau kawusa wan jinis ngancik goro-goro apa to isining kara-kara mangkana pawana sintru kadibangun kasaput ing lebu ing akasa munya gumaludhuk anggegeter isin awuran geter patra dedet pengerwati ngakagukur agerane ngarga kura kurnita giri-giri. Arep bumi para kembita para dula mangamba-amba utan terus mangamba-amba utan terus warlisus lir pinusus. sindung riwet magenturan kumucak martu gelah seruning koro-koro panjening samudra mop arsa nglebi daratan pan ya ya lebih ngejagat panase sumundul ngawiat manane umuping kawah candra di muka kadya kene purupur susumamburat ngambaralaya mobal babal kene kang yumani belapak sindut pekata menceng medal wetu galakil geger para dewa dewi apsara apsari sami ngungsi mring ngarsane sang iwangoti wati sirep gara-gara bareng sirnaning wewelah udan mandek angin mandeg, banjir rasat sedulur dadi bungah, panjang umur bagas kuarasan tebe saka sial dangkal diparingi rejeki ingkang halal Suka marwata sutopo padha tetembangan jejogetan sarwi rukun ora plerok-plerokan. penonton saya gayeng. Bener. Suasana saya gayeng memang mm-hmm. Klaten kondusif. Bener-bener uh, apresiasi terhadap budaya, terhadap budaya kita. Iya. Apresiasi yeah. ki apa? Menghargai. Hmm, ya. Iki mau lagune apa ra bies? Anu aja dibleroki. Eh? Aja dibleroki. Sing tegas aja dipleroki. Aja dipleroki. iki arep tak ganti lirik swasanane jumbuh kelawan peristiwa bengi iki mas mas mas ayo donya wiji mas mas mas ayo bareng makarti ma mengeti yuswa ping dosotri lagi ah, ah dosotri telulas iya yeah. Indosiar dadi mundhak dewasa tansah nglestari kapribaden katimuran Yo kanca bareng tumandang mbok yo sing eling eling Indosiar iku sarana lestarine budayaku Memang untuk Anda. Ya. Nyatane Mas, uh Indosiar sudah uh, sekian lama ikut melestarikan budaya bangsa. Ya, Pada malam hari ini beda karo sing dhisik-dhisik. Mm. Malam ini juga ada sponsor yang ikut ambil bagian. Iya. Wah. Dengan demikian bahwa wayang kulit juga dilirik mm. oleh sponsor-sponsor itu. Wis mulai diakoni eksise. Bener. Selama Indosiar mengadakan pagelaran wayang kulit, baru kali ini ada sponsor yang mau siap menyponsori jalannya acara wayangan oneng keladan kene. Berbicara tentang hari ulang tahun Mas ya, nah, Petro. Iya. Umpomo sampian mewakili Indosiar sing terpe coro sampean lek nyanyi kanggo ulang tahun nyanyi ini lagunya apa semangat ya nah, sing semangat sama nyanyi lagu apa Selamat ulang tahun kami ucapkan ayo Selamat panjang umur kita akan doakan ya. Selamat sejahtera sehat sentosa Selamat panjang umur dan bahagia nah, Semoga Indosiar panjang umur kru-kru dari bos sampai staf bawahan ya semoga bahagia Kui, kalau untuk Indosiar, Ya. anakku lahir beda neh apa mas happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ah, ya. lagi kue pas ulang tahunmu ya La ilaha illallah La ilaha illallah Anu laran sik laran sik. Apa? Iki tak jelaske iki. Kok dijelaske piye? Tetep tak genahke iki. Lah iya. Bareng aku kok. semangat. Eh, semangat gundulmu. <laughs> Lho lho kenapa? Iki mau gesa iki jenenge. Gesa nggon ngendi? Lho nek mau kaya Mas. Heeh. Selamat. Selamat ulang tahun. kami ucapkan selamat panjang umur kita akan doakan Aki aku mau Edosiar aku happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you anak ibuke kowe ya la ilaha illallah la ilaha apa apa Wah, ora kena iki. Lah ora apa? Apa mau ngono apik-apik kok bareng aku kok kaya ngeterke jenazah. Lah jare ulang tahun. Oh ya ora ulang tahun nek kowe mengar mateke aku kok. Lho kenapa dadak muring-muring? Lho ya mesti nesu lho. Kono apik-apik kok jur bareng aku, jur mung tok pateke iku lah ya. Hopui. Hopui. Kenae. Oh, Oke, iki ana warta ingkang mengembirakan Cak Dikin karo adikku Rabies. Nggih. Pagelar yang kulit yang harusnya selesai jam 3. Jam 3. Dari Jakarta, beliau memberikan kelonggaran lagi setengah jam. Wah, setengah jam. sungguh luar ya. biasa. Tepuk tangan untuk disiar. 25 menit. Eh, iya. harus setengah jam 25 menit. Iya. Jadi kok bare jam 3 punjul selawi menit. Nah, ah. Enggak ah. apa-apa itu biasa. Kita kan kanca. Ya. Uh, kanca ya apa? Kanca lho, teman-teman. Oh, wis dipindah ta saiki. <laughs> Pindah teman itu sahabat. Eh, ora ngono Mas, aku ya ora dong ya mulane bahasa Indonesia iki ra ya aku kudu nek aku kleru kowe benerke. Lah iki geris kena tak benerke ngono kok. Lah iya, kowe ah. eh, ning Jakarta ya kulino Mas. Oh iya. Ya padha. Oh, kowe ning Jakarta? Eh, Jakarta eh, saya tiga dina lho Mas. Tiga dina. Lho, tiga hari. Eh, dina ki nek basa Jawa nek basa Indonesia dadi dina. Berarti nek hari ini wis diganti. Ora ganti asline. Emangnya di mana Jakarta lo? Oh, kue. Di mana? Iya, di Jakarta sana. Di mana? Amannya di mana? Di anu Monas. Oh. Emangnya rumahnya di Monas? Monas, wah, sana panasnya ngendak-ngendak sih. Mantap Saya sampai judek. <laughs> sampai ah, bingung. Ya, bingung. Ya. Emangnya kenapa bingung lo? Uh, ah, ya panasnya itu. Eh, lu itu kenapa mata lu? Lu ya biasa. Anu kebanyakan minum teh gendul. <laughs> teh botol teh gendul. Oh, bosok weh. teh botol. Oh, cara pengalaman. Kok iso? Ayo nek botol. Nek kok saiki teh botol. Heeh. Nek ya gendul to. Lah iya. Ayo nek ngono tetep teh gendul. <laughs> Ora kena. Wis ngeyel. Oke. Sekarang Indosiar memang luar biasa. iya Semakin mendekat dan di hati masyarakat. Ya, persasat orang nyetel Indosiar ini wis padha karo loro wuyung. Nah, bener. Diaturke loro wuyung iki mau saka sedulurku Mas Sayoko. Ada ana danang gula sithik. Ah. Coba Mbak yang senior dulu. Iya. Ini beliau juga dinanti para bos-bos Indosiar dan kru Indosiar karena dulu memang sudah pernah acap kali Indosiar ada wayang Mbak Su nyanyi mesti ono. Nah. Monggo Mbak Su, tak Mbak nyanyi. Ambo yo Mbak Sunyani ngono kok me dicangking sune Lah yo ku jenenge ora tata. Lek ngono ta, Su. Lek. Ha iki cilaka menen nek pamane jenenge Mantili ngono. Apa piye? Apa yo kelakon? Ayo Li. Ayo. Ayo sing kebangetan ki yo sing ngendika kuwi mosok Suka gelungan nih lho. Jin <laughs> ah, Nggih derek manganyu bagyo sama Indosiar, hmm, Mas. Saat itu aku bisa besar karena Indosiar. Ya. Hmm. Terima kasih sekali. Sekarang ini 2008. Hmm. Sunyah nih masih hidup. Amin. Dulu saya belum lama ini dikabarkan meninggal dengan sukses. <laughs> Tapi yang meninggal bukan saya. Meninggal yang meninggal penyakit saya dan kelakuan saya yang jelek. Oh ya. Sopor. Ini asli ini masih masih hidup. Kosok merongkol semene kok. <laughs> Badan halus ya Mas ya. Heeh. Ah, ah, ah. Ora badan halus kok isih mendetek semono. Sama tetek yang mana lho ki kok rumah Mboten tesih piyayine niku isih mendetek lho. Lah ya ngono kok hmm. malah mbok pijeti kabeh. Mbone pijeti nek wani ki ngarep kene. Ah ora urung ya mung arep geseh kok. <laughs> Sampeyan tuh mbok ojo gawe masalah to. Aku eh. wonge wis santai lho. Aku sampeyan senengane yo nyoh nyoh nyoh. Santai apa mau lagi anyar meneh ngono kok. Kaiki yo wong po. Eh? Bojomu kae wong po dudu. Ah yo wong apa iblis. Sing anyar iki lho rumangsa. Oh, sing anyar pengestune entuk pitung dina tak pateni wing enake. Lah ngopo kok dipateni bojo dipateni? Lah iya padha karo dalange kae. Piye? Kaya raben kae. Ning dilalah yo aku ora nesu ora kok serik yo kaya sampean iki yo aja serik aja mangkel. Ah. Wong sampean dhewe yo raben yo ora. <laughs> Kuwi rak mergo urung ketemu jodone Mas. Ora ke ora masalah durung ketemu jodone pancen anu apa keganasan. Ora nyatane saiki wis ketemu jodone karo diajeng Nurhana ya saiki ya malah lulut ah. coba Aku yo nganti nyomesake sing wedok lho asli. Lah kok iso? Wong ayu-ayu kok gelem dikeloni sapi kok sapi kae menungso kok sapi. Aku ki mbok mocar asli serik aku ki. Kok serike piye? Wong aku ki ya rupaku lumayan. Lah iya. Bayarku yo genah lho. Kok kalah karo dulurku tuwa lho. Ora oh, jane kowe iki tak ser lho, Yes. Wah, aku ki awakku nganti kuwi nah. ilmu aku ki mikir kowe lho tenan lho aku ki. Sak jare sarunge kari ngoni rabies. Hoa oh, oh, tenan lho. Ya ngene iki lho, resikone dadi wong ganteng ki ya ngene. Nek kaya aku ngalor ngidul tetep goleki perawan ya ra. Aku iki ngalor ngidul goleki mendringe terus piye? Ya orang ngono kuwi sia-sia. Lah ya aku mikir kowe lho. Ya kene kene kene. Masalahe ngene, masalahe ngene ya. Madhepmu tetep rono ben kamera ngerti, madhepmu rono ben kamera ngerti ya. Kuwi rambutnya kok ya. kuyuan kuyuan bajing kok ya iya. Mas Mi. <laughs> Ora iki eh, iki aksene pemuda ya ngene iki. Oh, cah cah gaul ya ngene. La ilallah. La ora ora. <laughs> Kok mengarjuni. Monggo Mbak dipun anu. Latum akan menikah saking Dandang gulo saking Mas Sayoko, iya. dandang iya. gendis. Untuk Indosiar yang ku sayang. Aduh, nggih. Nah itu iya, aku ya tak ketok ketoknya aku so gede merongkol semene ya mergo Indosiar. eh. Mergo Mas Sanjaya eh, tenang. e, eh, Iya iya ya Di saya kur semene saiki wis gedhe. Tok semene. Maksudku semene. Dandang kula ya. Ya. Indah Wah suarane sih kenopek ke utangan. Visual <laughs> mandiri. Rabies mengingat pemirsa yang di luar Jawa dan bukan orang Jawa bingung apa arti bahasa Jawa ini, iya. tolong Anda terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Iya, begitulah. Loh iki lho iki lho mbok terjemahke. iki diterjemahke. Iki sing diwaca Mbak. Kata-katane piye mau kata-katane? Indosiar visual mandiri. Ayo. Indosiar. Indosiar visual mandiri. Uh, Indosiar seksual mandiri. Eh, kok seksual visual? Eh? Visual mandiri. Visual kok seksual matamu ya, Pak. Mas, ya Ngapura ta, Mas. Jenengane nek karo Adi lanang kok sia-sia lho. Visual ora seksual. Uh, uh, visual. Kula niku muni visual. Aku mireng sampean apa? seksual. Wah, kleru. Visual. Nah. Iki lanjut. ngisore ngisare ya. Ngisare. Hamengat. Aduh, ya. Ya Allah, Gusti. Ngapa kuwi? Wong ayu-ayu nembang apik-apik suarane lho kok dirubung laler. iki iki lara tenan lho, iki iki ora laler iki, Pak iki. Telek. <laughs> Rabies. Halo. Rabies. Halo, halo. Nih. Iya, Mas. Ayo lanjut. Digasan nih. Mas. Ombok dilat barengmu. Loh, katanya ya wani ini ya naik bengi iki ngene iki kok ya. Untuku coplok, Mas. <laughs> Loh, untune coplok. Ombok terus simbat wae. Ya. Indonesia. Indonesia nih. Terus. ngerti ing memperingati. Nah iya, amengeti ingkang ambal warso artinya gimana, Mas? Ya udah. Kok ya udah piye lho? Ya udah. <laughs> Wah, itu ya ayo ayu ya kok itu ya. <laughs> Memperingati Hari. di ulang tahunnya. Nah. Ngono kok ora cetha penerangan malah penggelapan, Mas. Ya. Kulino. sudah 13 tahun lamanya. Ya. Bener. Pinter. Jebul meletik ya mripate. Sudah 13 tahun lamanya. Apa nek suwene ra enak? Suwene iki ra enak kene. Kok gak ada lamanya di suwene iki ra enak kene iki. Apa kena kena yo 13 taune. Oh, 13 taune. Kok ana lamanya? Lah kok lamanya kuwi lancang kowe. <laughs> Malah aku Terus kok ngarang dhewe lho. <laughs> Muka sang saya maju. uga tambah maju. Dadi sumber. Jadi sumber Kang Enpor Jadi sumber informasi. Nek cara Jawane dadi tok. Oh, tok. Tok sumber ngono ta. Ayo, ah, ayo sumber ayo tok. Wah, cetok. Aku ora ngono kuwi kowe iki. Ah, iki mengko ora ora mengko vitamin kowe ya. Eh, ya. yes. Dalem Mas. Nah, perkara vitamin kaya ngono aku iki wis ora ora gagas. Nggih. Malah saya tertarik dengan suaranya yang mampu mempunyai daya manit menggerayangi ponco indriyaku. Uh, upama aku ki durung duwe bojo nurana, oh nyani tak untal sak balung-balunge nom tenan kuwi ya. Wah, iki malah. Anak ah, aku ki untal nun sewu lho, untal aku mesti aku mau nek kon mujur, Mas. Lah ngopo? Aku malang mesti nek dilek. bakso Malang. Ben ra kolu. Untal Malang. <laughs> Ayo lanjut. Jebul malah dalange ngungkuli Sumanto. Mi wasra. Iki nyapa lho iki ya Allah, gelunganku eh. ki larang lho Mas. Aduh, iki Mas iki piye kambiku remuk eh, eh, ora iki Mas. Weh, ora ayak-ayakan ngene iki jan iki karo ngene iki. aja ngate, mikir. Aduh, Mas pliket Mas iki. Mikir. Ngono. Ngono. kok ya kewanan lho ki kurang ajar tenan kok wong kok ya ngono kuwi kewanan aku ki kambiku iki larang-larang lho pas ngatek klet koyo ngene iki lho Hah Lho nek kowe iki makdo ngono kuwi aku nesu Mas Isan Kok iso Ya lek aku nesu ki iki ya makdo ngono ki anjir nek lara Lho iya Anjir nek kene iki nak nyuk nyuk nyuk Lah pengen dicuk apa dinyuk Ya aku tetep milih sing dinyuk ta Mas Ya berarti kowe ngene cek ngene kuwi iki muring wis terbales Bales aku arep bales. Ayo balesen sae balesen. Ayo ngene apa piye? Dinyu dinyu dinyu nyuwun sae yu. Ngene, Ayo. Mas. Lah ayo balesen. Balesen wong ming ngene lho, lho ngene balesen. Ya nek sampean ki ngenyuk ku santai wae. Aku ki sekali nyuk, ah sesuk mesti mlebu patroli ya. Maka banyani lanjut. Oh nyuk rong cetok keterangan. war. Duh. Kusade rum. Apa apa Mbak? Mering warga sadarung. Bahasa oh. Indonesia ini apa sak dikin? Ah, untuk masyarakat banyak. Iya. Nah. Semuanya. Nah, sadarum, mengerti sadarum. Oh, oh. Apa kuwi? Banyak. sadarum kok banyak. Tapi masyarakat iki dudu menungso saiki ganti banyak. oh, terakhir. Kuwi jane ora gombloi macam pancen pekok tenan jane iki kok. Apa mutan nek dong. Mulane kula niku mang wet-wet. Motivane sampean tak susul ke bapak malah. Kowe <laughs> ra ngono ya, Mas Joko ra kemrungsung lek kowe arep dhisik dhisik. Ah ora, aku ya ora kemrungsung aku. Wong aku winginane bar di telepon bapak kok. Lek Pak ngomong piye Pakmu? Aku bar jam 1 bengi, Mas. Aku ditelepon. Kring. Hmm. kring. Terus piyane kok Nobel iki aku ya kaget aku. Ha? Tak cekel anu gagange telepon tak templekke. Piye? Aku njur takon to. Sopo ya. Terus bapakmu? Bapakmu omong. Piye? Aku yes. Kowe bapak? Heeh. Piye pak kabare? pamujimu aku nang kono laris le. <laughs> Enek enek tanggapan. Wah, kono lancar ya. Eh, oh, nang swarga no tanggapan. Nggih, aku nang kono laris lancar le. Wis. Ah. Nek kaya kowe iki santai wae. Ah. Dagelan sing saru kaya kowe iki kono wis akeh. Dadi kaya kowe iki tetep diwet-wet ngono. Lah terus? Ya ming tulung aku ming pengen Jagel jagelan sing iso nyanyi iki kono urung ana. Sing karepe aku kuwi. Karepe aku. Ya nek kowe krasa ya syukur. Neng, dintekke. Samboyane. Samboyane Indonesia. Semboyannya Indosiar. Indosiar, Indosiar. Lanjut. Indomoto. Indosiar ki ya kaya Mbak Nyani kuwi. Ah. Kuwi piyayi nek dicondro Indosiar ki ya kaya Mbak Nyani kuwi. Kok iso? Wajahnya kaya Indo ning garasine pun wiyar ya Mbak Nyani. <laughs> Maksudmu ae dijelasne kudu dijelasne. Tak jelaske, iku ora saru. Garasi biar piye maksude? Mbak Nyah niki rene ning Priayi Sugih. Heeh. Ndur duwe mobil pirang-pirang, garasine kudu amba. Oh. Ali meneh. Ayo Mas ya amba wong rumah makan Ya, amba to yo Mas. Ya, heeh. Ya. Tunggu parkirmu. <laughs> Amba. untuk Anda semoga memikat di hati. Untuk Anda semoga memikat di hati. terakhir Wah. Mbak. Terakhir yang jaluk bayaran, Mbak. <laughs> Kok saya lu mata bundet. Jayalah. Jayalah indah tepuk tangan untuk Indosiar. Luar biasa. Wah. Iki saka kadang dalang ing laladan Boyolali Mas Ayoko kersa urun-urun nggih lan mau sore nemoni aku. Wah. Eh Klaten nuwun sewu. Ah. Lan iki ya tak aturake kadang dalan Klaten, candak ya. sing dipimpin adikku Agus, ya ahli ketoprak. Wah. kabeh do seneng ning seneng ning seneng ya ana sing ora seneng pancen kuwi wis dadi hukume ngurip iya dhisik omahe nyewa gawe kosot kirik wae ambruk saiki biuh gedhong tingkat loro Ayah, ayah. Ini saya ngerasa ini ya takkan lah Agus ini nyambut gawe ini apa Kayak saya ngelupuk ke bodoh Ini gamelannya Agus Isan ketuk rakyat Agus Prada mas kayak ngono Ya ya ya Wangsulanku ya penak Wangsulanmu piye yen pancen kowe kepengin mayang ora iso dagel ya nang apa njaluk tulung dagelan kaya ngene iki. Heeh. pelem ora geduk nganggo opring disenggek. Ning yen kowe duwe rejeki kok urung tumiba, hmm. apa senggeke nibake rejeki lan nampa rejeki. Siji gelem sedekah kanthi ikhlas, infak tetulung lawan sapa wae. Wis mesti iki Allah akan memberikan rejeki 100 kali lipat. Contone adik Agus iki. Heeh. Wo ora ndedet jaluki tulung kacane piye iki aku ngene ngene ngene lara ngene mobile gadheke terus nyoh nate saiki ngunduh ya sing cetok rezekine kuwi halal wuyung mbak nyahne ayo mbak su larane I'm sorry. Rabies dawe Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak uh, eh, SBY mm-hmm. ngersakake saiki awake dhewe kudu sadar aja nganti ana banjir sing rajang saenggo gawe kapitunaning para rakyat sak nuswantara sebab saka kecerobohane wong-wong sing ora tanggung jawab bener kaya to illegal logging mm-hmm. babat alas sing tanpa resmi awur-awuran akibate gundul gununge contone Jawa Tengah akeh kutha sing jenenge nganggo giri wana giri wanane ilang garek girine aya ah, wana saba wanane ilang garek sabane ah. wana yasa wanane ilang garek yasane sebab apa akeh wong-wong sing ora tanggung jawab mbabati alas Wah, sing ngawur-awuran kaya sing tak ucapake mau. Bener. Mula ayo padha nganakake penghijauan ora ketang jambu alas. padha ditanduri syukur bisa jati munggur lan sapi nunggalane ya bener lakune jambalas iki alas. mike maju duet karo san joko eh, Bapakne iki asline iki gur apa ngremehne kowe iki. Lah piye Mas? Ah jambu alas iki penciptane kowe kok malah sing ah, nyanyi iki. Oh, iki ora tertib jenenge. Lah jambu alas sing nyetos apa ta? Jambu alas iki apike dibawani kucing garong. <laughs> Lho, alas jare cetakmu. Lah ya cetakanku, Mas. Hah? Heeh. Tenan? Heeh lho. Piye? Jambu alas, jambu alas, penek no blimbingku. ya, Mas. Oh, ora urus. Musik. Datos. Datos. dingin. Wis ana bobo saka panitia kurang 30 menit lagi. Ah, ah. Saiki penyanyi tak suwun kaya Mbak Nurhana, Mbak Mike, Mbak Nining, Mbak Ida semua berdiri kuartet. Ah. Awake dhewe seneng ning aja lali tansah interaksi karo sing gawe urip. Semoga Nuswantara segera lepas dari segala bencana. Wabil khusus Klaten orang no bancono sawiji. Hayu hayu rahayu kang pinanggi. Ya. Bibit cukup Bupati tekan masyarakat terpencil. Ya. Paling ono pengayoman ilahi Allahumma. Amin. Amin. Ngaturake lelagon ciptane Ki Anom Suroto kadangu sepuh pepeling. Dados. 年代。 yo Oke, terima kasih tepuk tangan untuk lagu pepiling. Eh, meh lali aku, Reng. Pietro. Lagu iki mau tak aturke adikku sing ana mapan Bengkulu Sumatera Darono Guru. Dalah ponakanku Ica sekalian ibune sugeng midhangetake. Yo, Uga, wajib eh. ora ketinggalan Mas ana salam kagem sampeyan Bapak Haji Satono Bupati Lampung Timur. wih, nggih, eh, matur nuwun. Muga aku melu salam-salam kagem Pak Parman ana ing Lampung karo mboke Bedanduk. Oh iya. Nggih. Ah, Ya, saya ingin berpinyang lakon kurang langkung ya, wae dewi gune sesuguh intermesu iki den agung pangaksami. Rahayu ingkang pinanggih.